twabyibukijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ababyeyi twese dusabwa kwama twitwararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingire indwara y'agasama rukaba rugenewe amafaranga angana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani z'amarundi imigambi irenga ibihumbi bitatu hamwe n'amakoperative y'urwaruka akaba ariyo imaze kuronswa ingurane banki bije mu kiringo cy'amezi cumi n'imwe imwe mu migambiko mu migambwe ikorera mu burundi irashikiriza ko ishigikiye imigambi y'urwaruka nongeye kuba ikaze murano makuru tuyahere kugwaruka rwo ku mutumba wa moyaga muri komine n'intara ya cankuzo rutabona neza kumwe imigambi yo kwiteza imbere bamwe bakabona ko ataco bakura muri iyo migambi ya leta ni mu gihe abandi bahisemwo kwiyungunganya bakaba bimirije no gusaba ingurane mu ibanki bije tubategabire ubu aho twaba dushyitse ku bya koperative turi turatera intambwe kubera duheruka no kujya kuguruza konte muri banki igitega muri biji ni uvuga rero turi ko twiyungunganya ubunaho mu gutunganya imigambi neza hano tuyitwareyo dusabe ingurane kubera nubwo twaguma turi ko turakora turabona yuko dukeneye ingurane kugira dukore igikorwa nyine kiboneka cyane tuvuye kuguruza iyo konti turaherutse kwiyungunganya turasubira turarondera uburyo nabo dufasha mu bintu bijyanye no kwandika imigambi kugira ngo dusabe ingurane buriya n'ibyo tugomba gutwara twaraheje kwandika umugambi hasiye gusa ko tubimanukana igitega hama baturose iyo ngurane ivyo tukora turashaka kubikora imitwe turayifise kudandaza nibiki mugani nta mutahe ugiye kurondera ingurane ntaho yigurana ugasanga eh. ugiye mu mashyirahamwe inyungu zikajya abatware eh, abakuru batwara ayo mashyirahamwe ishyirahamwe rirahera batanguje amashyirahamwe kuva bibiri na cumi leta y'u Burundi yarashizeho itegeko risubira umugambi w'igihugu ujejwe guteza imbere urwaruka ku igenekerezo rya gatandatu kigarama uno mwaka uwo mugambi wari ufise intumbero yo kugwiza akazi kugwaruka ruri mu makoperative hamwe no guhindura ingendo uwo mugambi ukaba ushaka ko urwaruka rwoterera mu iterambere ry'igihugu bimwe mu biri muri iryo tegeko tubisomegwa na jean dodier irakoze ukaba ushyira urwaruka imbere ku bijyanye n'iterambere kugira rushobore kwitunganiriza imigambi biciye mu kugwanya ubushomeri n'inkurikizi bijyana nk'uko iryo tegeko ribandanya ribivuga uwo mugambi ukaba wajye gukomeza gukunda igihugu no guha urwaruka uruhara mu bikorwa by'iterambere rirama kandi ridakumira uguteza imbere ukwiha akazi biciye mu makoperative hamwe no mu bigo bikaburira ubumenyi ugwaruka hamwe no guhindura imyuga kugwaruka ni bimwe mu by'uwo mugambi ugejwe nk'uko iryo tegeko rivyerekana harimo kandi kwitabira amasekeza yo guhindura ingendo kugwaruka no guteza imbere ubumenyi bwabo biciye mu nganda zo kubigisha imyuga no gusubiza mu buzima busanzwe imigwi y'ugwaruka ibangamiwe hamwe no gushigikira abatanguje ubuzi abakenyezi biciye mu kubakarihiriza ubumenyi mu bijyanye no gutunganya imigambi nk'uko iryo tegeko ribyerekana uwo mugambi ukabugenewe ugwaruka gwize n'urutize ruva mu bisagara no mu misozi amashyirahamwe y'imirimo y'ugwaruka imigambi ya leta cyangwa iy'abikorera utwabo yemera kugura ibyakozwe n'ayo mashyirahamwe y'ugwaruka bava muri utwo turere iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rikaba ritegekanya umugwi w'igihugu jeje gukurikirana ivy'uwo mugambi paeje umugwi utwagwa n'umushikiranganje wa mbere urakoze jean de dieu irakoze inama shikiranganji yakoranye igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa kabiri uno mwaka yaremeje umugambi wo guteza imbere urwaruka rutagira akazi muri rusangi mu cegeranyo cy'iyo nama shikiranganji casomwe n'umunyamabanga wa leta haremejwe ko hazoronka akazi urwaruka rwize rugera ku bihumbi amajana abiri kurwaruka rwize hamwe n'ubuzi burenga ibihumbi amajana atanu kurwaruka rutize biciye mu buzi butandukanye nayo amafaranga angana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani z'amarundi niyagenewe imigwi itatu y'urwaruka rufatwa mu mugongo n'umugambi w'igihugu ufasha urwaruka kwitunganiriza akazi n'iterambere ryago paeje mu rurimi rw'igifaransa uwo mugambi washyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa ukwezi kwa kane uyu mwaka muhuzabikorwa wawo amenyesha ko hari imigwi itatu y'urwaruka izofatwa mu mugongo ibiri imbere izosubira izosubiriza ingurane atanyungu mu gihe umugwi wa gatatu wabamaze kwitunganiriza imigambi uzosubiza ingurane ku nyungu y'ibice indwi ku ijana Desire Imanirakiza yemeza ko uwo mugambi uzawuzuzanya n'indi migambi y'ugwaruka atakuvuguruzanya kurimwo gushika ubu ugwaruka hafi amajana ane akaba ari rumaze kuronswa inyigisho zitandukanye mu korora tumukurikire kuri mikro ya Mihaye Kanyange umugambi rero wabayeho wagiyeho kubera ko hari habonetse yuko ugwaruka, ariko rugize abarundi benshi rufise ibibazo bijanye n'ubutunzi n'akazi ni rero wagiye kugira ngo ushobore gufata mu mugongo urwo rwaruka maze rushobore kwitunganiriza ibijanye n'ubutunzi n'akazi urwaruka rungana gute mufatira kuki ibiharuro dufise vyerekana ko dufise urwaruka rwa baba ibihumbi amajana ane rwize mugabo rutagira akazi ibindi biharuro byerekana yuko ku bice bigera ku mirongo icenda kw'ijana vy'urwaruka ruhize amashure yaba ay'intango canke ayisumbuye rumara hafi imyaka itanu imbere yo kuronka akazi ka mbere ni urugwaruka rero dutegerezwa gufata mu mugongo rwaba urwahirije amashure be n'urwagize ibibazo ntirushobore guheza amashuri yaba y'intango canke ayisumbuye ivyo dufatira ko ugwaruka rwose ntiruri ku kiringo kimwe hariho ugwaruka ruriko rurakora rufise ico umuntu yokwita amahinguriro hariho urundi gwaruka rufise imigambi mu mitwe mu mutwe mugabe imigambi minini nya cyane isaba uburyo bwinshi hakaba n'urundi gwaruka usanga rwacaguye kuja mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi hariho umugwi wa mbere w'ugwaruka rushaka gukora mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi hari urundi gwaruka rero rugira kabiri ruri mu bijanye no gukora n'ibintu bijyanye n'amahinguriro hakaba rero n'urwaruka rusanzwe ruriko rurakora mugabo ibyo ruriko rurakora rudafise umutahe ukwiye kugira ngo rubibandanye iyo ijya migwi ya mbere y'urwaruka ni ukuvuga bajya bari mu burimyi n'ubworozi n'aba bavuga ko bazajya mu mahinguriro mugabo bataratangura aho bageze amashuri bazoronka imfashanyo bazosubiza ariko atanyungu batanze iki gice cya gatatu cy'ugwaruka ni ukuvuga aba bariko barakora mugabo bafise imitahe mito bobo kubera bamaze gushika ku rugero batahura icyo umuntu yokwita umutahe aba a bazosubiza umutahe bazoba baronse ugeretswe ko inyungu igera ku bice ndwi kwijana iyo nyungu akaba ariyo basanzwe bakoresha no muri ya banki y'urwaruka bita bije ikigega haciye miliyaridi zishika ku mirongo ine n'umunani turashobora kumenya aho amafaranga nk'ayo yavuye ayo mafaranga imiliyaridi mirongo ine n'umunani aho yavuye twebwe nk'umugambi wa leta ujejwe gufasha urwaruka mu byerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi twawuhawe uwo mutahe na leta y'u Burundi bije mukorana gute muri umugambi ko mwese mukora mu murondeye neza y'urwaruka bije n'iyindi migambi mwana ashaka ijyanye no gutorera inyinshi ikibazo cy'urwaruka turuzuzanya mu kubandanya hano makuru yacu imigambi irenga ibihumbi bitatu y’amashyirahamwe n'amakoperative y'ugwaruka nimaze kuronswa ingurane ni banki y'ugwaruka bije mu kiringo c'amezi 11 60 niyuhire umuyobozi mukuru w'iyo banki arashimira urugero hogo gwaruka ruriko rurashikiriza ko izo ngurane bahawe agahamagarira n'urundi gwaruka kwitura iyo banki e, dushyigikira imigambi yabo nk'ubu rwaruka rurikiye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita ama entereprise kwemererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu niyo mbaba ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihigo yose y'igihugu mbega hari imigambi yo bimaze kubaca imbere mugasanga ntiteguye neza yego mu gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya bayinyanyura bayitegura neza gusa ariko ni ikigo tubona dukora kugira ngo bose mu gihugu cyose bamenye gutegura imigambi neza ego uh, hari abamaze kuronka amahera n'ibyo bashimira banki murongoye hamwe baba baratanguye kuriha bariko bariha neza uko mubyifuza yego mbere gushika ubu bariha neza uko tubyifuza iyo ngendo bariko iradushimisha cyane bamwe mu goruka kandi baravuga yuko bj itegereye mu ntara zose hari ico mutegekanya mu kubegereza iyo banki itekanijwe bimwe bimwe biri mu ma strategy na politike zacu ariko vuba tuzobegera buke buke aho bari kandi vuba turiko turakora bazobibona n’amezi mezi nk'abiri azohera batabonye ibikorwa twakoze byo kubegera turazi yuko bari mu gihugu cyose kandi murazi yuko kandi bavuga ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi batuyanganire gato tubafise ku mutima kumenya akarusho k'iyi banki yitiriwe ugwaruka eh, mu bijyanye n'ingurane tugereranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji yo mu Burundi kubitaho koko kubigisha ukuntu batabona imigambi bazana muri banki ako onya n'akarusho hivyo nako kari mu byo ukuntu tubatunganiriza n'ukuntu tubakurikirana bamaze kuronka ingurane ingurane baronka nazo bakayazuba kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki na dukorana dokorana ubu aho tugeze ni kuhijana ni niho turi ubu umwe mu gwaruka rurikiye mu ikoperative Coid yo mu ntara ya cibitoke yaho ingurane ni banki bije amenyesha ko byabafashije kongerereza ubushobozi mu gukora odando wa yezu avuga ko iyo ngurane yabafashije mu guhemba abakozi agatera intege urundi gwaruka gukorera hamwe gutyo kugira amabanki nka bije babonereho kubashigikira tumukurikire twebwe dukora amakara avuye mu iyarara faransa muri biyoshimi tugakora n'amamashyi akora amaji cyangwa amamashini nyine dukoresha ayo makara twebwe nicyo twayikoreye cyangwa amamashini asya baduhaye komande turabakorera imashini hama bakayikoresha twari twajanye imigambi itatu kuko twari dusanzwe yumva amamashini tuyakora ukwayo hama tugakora n'ayo makara ukwayo turakora na kandi n'amajinanere mugabo izo bashoboye guserekana bashaka kudunasa baduhaye ayo gukora amakara hamwe n'ayo gukora izo mashini twari twasavye karande miliyo kubera umugambi wo gukora amaji bace bavuga nitwa bafinansa gatatu ari ibintu biri mu ishyirahamwe rimwe cyangwa kumbura muri koperative imwe ati tuca tubafinansa muri mu makara no mu mamashini bari kuvuga baciye baduha captain captain yibwo byaradufashije cyane kuko hariho nk'amakomande twari dufite amamashini abantu baduha amakomande y'amamashini no kubera ko uburyo bwasa n'uburiko buraduherana umva turasubira iyo koperative yacu urumva twarangajije abakozi turahemba abakozi urunani rw'amashyirahamwe y'urwaruka sepeyaje mu mpfunyapfunyo na rwone n'imigambi ya leta yo gushyiraho imigambi yo gushyigikira urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere bivugwa na inyasi niyo nzima mpuzabikogwa muri urwo runani ahasigura ko hakwiye gushyirwaho imigambi merekeza ingene urwaruka rwoshyigikirwa mu kuronka uburyo bakongera bakigishwa no gutegura neza imigambi yabo tumutegabiri. twebwe eh, nk'urundi rw'amashyirahamwe y'urwaruka ni ingingo nziza cyane twashimye biraboneka neza yuko leta yahagurukiye ikibazo cyo kurwanya ubushomeri mu rwaruka twashimikiye mbere mwashaka ni banki y'urwaruka n'ikigo eh, figa kijejwe kuzokorana na n'iyo banki mu gutanga ingwati birashikira by'ukuri eh, imigambi y'urwaruka gusa ikibazo umuntu ashobora kwibaza ni cyane mbega iyo migambi yaramenyekanishijwe bikwiye mu rwaruka mbega urwo rwaruka rugenewe iyo migambi rurabizi icya kabiri mbega ibisabwa ibikenerwa urwaruka rurabishoboye canke hariho eh, ingingo mperekeza zo gushigikira urwaruka kugira ngo rushobore kwitunganiza iyo migambi rushobore kwiteza imbere hanyuma icya gatatu mbega urwaruka rwobwo nyene rurahurumbira iyo migambi hoko kugira ngo kiriko kugwaruka nka mwebwe musanzwe mukurikiranira hafi urwaruka murabona ivyiyumviro vyabo murabona imigambi yabo harakenewe ihimirizwa rikwiye ihimirizwa rikwiye guko birashoboka yuko ugaruka rwose tutaramenya iyo migambi yose ingene iri kirakora bakaruhimiriza mugabo kandi hakaba n'inyigisho nk'akarorero kuri banki y'urwaruka banki ikora banki itanze ingurane ni ingurane izishugwa bisigura ko kugira ngo bashobore guha ayo mafaranga bisaba yuko banditse umugambi umeze neza umugambi ubona ko utazohomba kugira ngo rero ubwo bushobozi buba bufise birasaba inyigisho reka mbere nimwashaka n'iyo migambi yose eh, hariho iby'ibanze biba bikenewe kugira ngo eh, ukuguru gashobore gufashwa none mbega barabitse nibaza yuko baba babizi atari benshi turazi kugaruka k'uburundi nyine rungana murazi yuko rurenga ibice mirongo itandatu ku ijana rero harakenewe ihimirizwa rikwiye harakenewe inyigisho zikwiye isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu muri sitidiyo za isanganiro turabandanya n'ano makuru turi ko tubashikiriza ku bijyanye n'imigambi ya leta yo gushyigikira iterambere ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu umugambwe senere uramenyesha nawe nyine uko ushyigikiye iyo migambi ariko agatogwasa arongoye uwo mugambi akavuga ko iyo migambi iba itizwe neza kandi ikumira rumwe mu rwaruka agasaba ko iyo migambi yose ubigwamo ku neza ya bose kandi ko itokoreshwa mu mafaranga aba yahawe amakomine kugira arangure imigambi yayo umushinga umushingamateka agatogwasa muri ano majwi yegeranijwe na Evariste Ndikobanyanga ushize imiliyoni 10 ku mutumba mu by'ukuri ingaruka z'izo miliyoni 10 wozibona kuko ugiye kuraba muri iyo mitumba hijya no hino n'abantu usanga badandaza ni gake usanga bafise umutawe miliyoni zitatu zine urumva rero hajeho rero miliyoni icumi ziziye rimwe byo kugaragara mu by'ukuri nta kigaragaza rero yuko izo miliyoni ziba zagiye nk'iyo mitumba ivugwa nk'ubu rwaruka iryo terambere ntirigaragara ntiriboneka kira noneho umuntu yumvirije nk'umwaka uheze nufata akarorero ka porovensi makamba arizo nyine zokunguka uwo mugambi wavuga ngo ni umugambi mwiza gute kuko n'abagerageje hirya no hino kurondera kwinjira muri izo koperative bababwira bati mubanza kuva muri migambwe mwari murimo mwinjire muri CNDD-FDD ibyo urumva rero yuko birateye amakenga uburyo mukoresha iby'igihugu mwene uko kuko amafaranga ava mu makori no mu matagisi twese turayatanga kandi twese turakeneye gutera imbere y'igihugu amafaranga leta yemeye guha amakomine niyo ugomba guhindukizwa ngo ajye muri ibyo bintu byasanzwe ubwo rwaruka cyangwa abo bakenyezi cyangwa ibindi byose woshaka gushyiraho ni uko wokwiga ahandi hantu amafaranga bakoresha yumva umugambwe cndfdd wowe urakenguruka imigambi ya leta yateguriye kandi hirya irarangurira urwaruka ku bijyanye n'uko urwaruka rw'imbonerakure ari rwo rwoba ruboneka cyane muri iyo migambi leta ifitiye urwaruka na sininete muto najejwe kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe uri ku butegetsi abona ko ari bisanzwe ku bwiwe umugambwe watsinze amatora ufite urwaruka rwinshi mu gihugu kurikira na sininete mutoni aganira na erin bell n'ibigira imigambi leta mubyeyi leta nkozi ifitiye urwaruka tuyakira neza cyane mu mugambwe sendedefudede tugira ko tunakenguruka ubukerebutsi leta yerekanye mu kwihutira gushyira iyo migambi isahiriza urwaruka mu iterambere n'imigambi ubwa mbere na mbere hoho iri mu migambi nyamukuru twashikirije abenegihugu mu matora aheruka nk'umugambwe wari kuriyamamaza aho twari twiyemeje gushyiraho ibigega bifata mu mugongo abenegihugu na cyane cyane urwaruka n'abakenyezi bafite imigambi eh, n'abari ku kivi mbere yo kugwiza akazi n'umwimbu murumva rero ko iyo migambi igiyeho eh, twebwe biradushimisha ahubwo bikanadutera n'intege kubera turabona yuko eh, koko ugwaruka rwitaweho akarusho karamaze no kuboneka kubera muramaze kubona ko urwaruka rusanzwe ruhurikiye mu makoperative rusanzwe rufise imigambi ruriko rurangura akandi karusho twoshima kandi kajanye n'iyo migambi ni ukubona ko urwaruka koko rufise ikibanza gikomeye kandi ko oh, rwashizwe imbere cane kubera arizo nguvu z'igihugu duhamagarira ahubwo n'abatarabimenya ko iyo migambi ihari ko bokwijukira gukorera hamwe imigambi mu makoperative kugira ngo bashobore kuronka nabo ubwo buryo basahiriza mu migambi baba bashize imbere ariko hari harabagira bati iyo migambi y'igihugu ko rwaruka ihabwa imbonerakure gusa imigambi ntiyoja kumbonera kure gusa mugabo urumva nazo ntizobura kubera iyo ari umugambwe uri ku butegetsi ni ukuvuga ko n'urwaruka rwinshi ruri umugambwe uri ku butegetsi muramaze kubona ko rwaruka hirya no hino mu gihugu batabanza kurabana mu migambwe ahubwo bijukiye gukora ubwa mbere bagwiza umwimbu hanyuma hageze yuko baja mu bya politiki bakabijamo umugabo by'iterambere mugasanga uko hamwe kugira ngo imigambi ya leta yo guteza imbere urwaruka ishike ku ngo nuko aboronka ingurane boba babikwiye atari uko begamiye umugambwe runaka ni umwihezo wa Faustin Ndikumana umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi avuga ko abo tunganya iyo migambi boba bafitiye ubushobozi leta nayo ikaraba uko ayo mafaranga akora icyo yagenewe tumukurikire kugira ibikorwa nk'ibyo bishike ku hangiro biba byigishinze ubwa mbere ni uko babanza kubikuramwo politiki nimba arabaronka izo ngurane nyuma guta politiki ikavamwo hakajamwo bya bindi byo guhayanwa byo kugira umuntu ashobore kubironka ari uko abishoboye burya guhayanwa nivyo bituma abantu bariko bijukira gukora bagahaye nicyo bita kompetisiyo politike kuza ngo tugira tubihaba kubera umuganda kubera iki ibyo bikigizwa ikindi no kuraba kapasite eh, ubushobozi bwo rwaruka barubwira nyine buronke ayo madeni ngene bari barabyifatamo no kubakurikiranira hafi kugira intagire itononekara ikindi nuko bataza kuraba bamaze kugira icyo bashitse ico bita les experience reyise ababijera yuko bafise ubushobozi bwo gutunganya amashyirahamwe nka bene ayo amabanki kugira ntibije mu minwe y'abantu ushobora gusanga badashobora no kubishobora kubitunganya ikigira kabiri gikomeye rero ni uko nubwo wowe ariko bararonka amadeni hari ibintu bya ngombwa binini bijanye n'umwuka w'ingene ibya politiki biba bimeze ntushobora kuvuga iby'ubukungu byo guteza imbere abikorera twawugwaruka ibijanye na infrastructure bitagiye imbere ni ukuvuga amabarabara umuyaga nkuba umuntu agitangura agashira hamwe haba hasi canke hejuru kumwiruka ko n'ishiramwe ryiwe ritaratangura gukora hariho nibijyanye n'abantu bo mu ntwaro usanga ariko bakibina biriya batevye abantu hari ibintu twumva ngo ni imbuga abantu bajya hamwe bakabuza abandi gutanga abatangura umwuga bakabasaba amahera ngo imbuga utazi yaja hari ibijanye n'aho bategeza gushorera ibyo bakoze canke hari serivisi zabo ho hari ikibazo cy’ubukene mu gihugu rwacu voir dasha iharohoteza kwa politike izamura mu vy'ubutunzi n'abantu bakaronka uburyo bwo kugura Vugundemeshi uca n'ayandi y'uno munsi tuyagira ku kutemera byose ibiyagirwa mu miryango ku bijyanye n'amabi yabaye muri kahise nka bumwe mu buryo bwo kugabanya amajambo abibugwanko patrice sabuguheba yanonosoye ibijyanye n'imibano asigura ko abana bategerezwa kubaha ababyeyi n’imwe mu ngendo yo mu muryango ariko ngo iyo umwana ageze ku rugero kanaka rw'imyaka hari ibyo atokwemera ngo kuko n'ababyeyi bishika bakihenda oba niyo nkuru ukubaha niyo ngendo itegerezwa kuranga imigenderanire hagati y'abana n'ababyeyi ivyo umwana abwiwe akaba asabwa kuvyakira ariko iyo umwana ageze mu rugero kanaka umuhinga mu bijanye n'imibano Patrice Sabo guheba avuga ko hari aho umwana ataba yokwemera kwemera vyose kwakira vyose ni gihe umwana caba yemerana kuko eh, riba ari ijambo ry'umukuru akarishima icyo gihe uwo mwana eh, ntaheza ngo amere neza kuko baba bamuteyemo imbuto mbi ashobora kuyikurana ejo nawe akazoyitera ahandi hakaba umwana amaze kugera ku rugero rw'imyaka wo kubaza yabwiwe n'umurezi cyangwa yabwiwe n’ubundi mubanyi cyangwa yabyaze n'abana cyangwa yasomye mu bitabo ibyo umubyeyi yavuze akabigereranya n'ibyabaye akavuga ati ibi bintu byo kwicana akabona ko ingwano ari mbi kandi kwihitana bose atawicagura acabona yuko ivyo bintu abavye nimba babimubwiye nko kuvyigisha ico cigwa sico kugira umwana ntakomeretse abavyeyi Patrice Sabo guheba havuga ko umwana yo yokumviriza abavyeyi ariko muri wakagumana ivyo abona bibereye nimba babimubwiye naho nyene nko kumubwira ibya kahise kugira umwarimu yoba ariko arabyigisha mugagaca yerekana munsi ko vyari bibi ko bobicira imoso bobihakana naho nyine umwana araheza akavuga ati nabyabo n'ababyeyi bafise indero batanga umwana rero agacagura icyo ahitamo kubika mu mutwe wiwe n'ico abona atacucuwe mu marira muri kazoza ka hafi cyangwa ka kure nayo abavyeyi bahamagarirwa kumenya ivyo kubwira abana na cane cane iyo baba bari bababwira ku mabi yababayeko